Azken minutetan baizik ez dute diferentzia egin eta menturaz gehien sufritzen ari zirelarik. Brestek bilaren aldiko partida berdindua zuen irugarren erenean, gaina hartzen hasia zen, baina ladonen golak Euskaldunak libratu zituen. Azken segundutan, Breste katezaina atera zuela bosgarren gola gehitu zuten etxekoek mila irueun zalen gozamenaren dako. Partidaren ondotik, Dimetre batzaileak aitortu du. Zaila izan dela horten eta bere jokalariak zorion du ditu. Ouais, c'était une année difficile parce que bah, on avait annoncé qu'on voulait être champion de France, donc on avait l'étiquette de favori, donc euh, il fallait assumer ce statut. Et puis ce soir, voilà, on est champion de France, mais encore une fois, je le dis, c'est grâce aux joueurs si on en est là, qui a travaillé euh, du début jusqu'à la fin de la saison et euh, fier de mes joueurs et j'ai toujours eu confiance en eux. Eta bereziki jokalari bat eskertu du dimek, zabie Dagami nola ez, Taleko jokalaririk mitikoena seguraski, beti danik ormadin jokatu duena, eta oreino kapitaina zena abar da, Dagami, usaian isila agotasun bat bazuen Xavier Dagami. D'accrocher le troisième titre de champion de France pour l'Ormadi, c'est quand même une fierté énorme. Très fier pour les anciens joueurs qui sont revenus jouer quand il fallait, qui ont sauvé le club. Fier pour ma ville, fier pour le Pays Basque. Je pense que je suis devenu une icône, donc euh, franchement c'est énorme. Et d'accrocher ce troisième titre de champion de France sur le toit de la patinoire, c'est le plus beau des cadeaux. parier de dena dako, baina aspaldi zuela xapelo hori. Eh, titulua berden bestela ospatu ondotik, eh, laster bulegoetako lanak hasiko dira angilu Magnus Ligan jokatzea, ez baita lan egesa izanen.